nahi baduzu, berek, <laughs> jadenik egin zuten hori behin, eta nahi interesanta zen non behitz eginen duten hori bai bo, uste dut, eh, musika, dakizu, eh, hitza, eh, dan artea, poesia, musika horiek oro bat dira azkenean, eh? eta uste dut lehenik musika zola dura bat bezala izanen dela, eh? uh, tekstuak, uh, beraz, pantxisek euskaraz, kantatuko emanen ditu, bere talendu bereziarekin, zaur azere, behar behar nola esplikatu duen hori, Eh, eta bestalde ere eh, uste dut, frantzer zati batzu ere irakortuak izanen dira, eh, berakizu eskuara galdu horren mina baituko ere lapordin, eskuararen baztertze bizik indartsua gertatu baita hori garen nendean, eta mm -hmm. halako dolamen bat bezala da hizkuntzarekin, eta nahi baduzu balearen aurkitzea da gure iragana eta gure etorkizona eta mundu berri batzutera joitia ere piskatola, hola, uste dut, dena nazketa bat zera iraganen dela, eta bakutsak, uh, gertatzen den bezala arte modernoarekin, bakotsek nahi duena hartuko du. Eta lehenik, dakizu artearen lehen gauza da, senditzea zerbait, eta sendimendu horren sortzea, uste dut musika eta hitzek eh, biziki ongi egiten dutela. Mhm. Jos eh, Josroien liburu hoi behaz, olerki liburua, eh, biduna da, hori ez dut erran, euskaraz. Lehenago ere bai, dezuik idezpoar egin zien frantzesta inglesez. Bai, bai. Aldi juntan, zuk duzu euskaratu, eh, jakinaz poesia dela, fe, teorian deia itzulpen egitea ez da eize, bena poesia gainera ono zailago ez, eta teorian, hala, eh, interpretazio zunbaiten salatzea edo bortxatu azira ez? Do hertsatzea. Bai, zela hona eten zuha eh, eh, da, gizonde zela itzulpena, egokitze badan, umbit, eh, itzen musika ez taberdina, eta bereziki hor frantzaz tekstuan, alako haustura berezi batzu egiten dira hitzen eta lehoen artean. Eh, baina nik egan ezake eskuara biziki tresna egokia dela, Uh, eh, izkuntza guzien itzulpen edelako, eh? niko hori, bo, gero, biztan da, irako horleak du hori, eh? baina ni duri zaut, eh, biziki ongi, ba, aski, ere, soinu bereziak ere, euskararekin Eh, frantsesarenak uh, egokitzen direla, ez bali bada ere biztan da eh, lehen lehen saileko soinu saila, eh? baina uste dut eskoara baizu hizkuntza tinki bat ezela gertzen ahalda hitz gutirekin hainitz erakusten eta poesia gara ikidea preseski hori da hitz gutirekin sendimendu azkarren txortzea bizka bat baizu japonesen haiku hori uh, den bezala, baina hori ez da jengen ez dela engara ikidea, baina nahi behar mundu guziko hitzak eta elgar onkitzen ari dira, eta nik ez dut eh, azken batean difentzia hainitzik ikusten, eh? eta eh, horren uh, gibilean uh, eh, gira, eta dendea, eh? bakizu <laughs> gizona gizon dela egiten da, hor pertsona pertsona da mundu eta horrek uste dut sendimen berdintxuak azken jan agertzen direla, eta itzulpena, kere uste dut hori sendiarazten duela, ba, ganen duzu ongi egin behar dela, edo uh, <laughs> irakurleak senditu behar duela, minan, uste dut hori turista lortzen txabrik entzatu niz biztan da. Justuki behaz ongi egin behar dela, e, posible da ere idazila behaz joz hoi be lotxatzea horretaz. Beraz nola ibildeazuk berriz itzulpen bat egindako zu, zure itzulpenaren itzulpen bat, ala nola, nola ibilizizte? Ah, ez ez, frantzesez egina da lehen tekstua, eh? Bai, hori bai, menazuk euskaratzen... Kultura horniko persona bat da, eh? Eta nahi da zu, literatur zale, eta poesi moderno, amerikanoaren beriziki ezagule, orduan. Bazen lan, <laughs> erranen eh, ez dela hain erretxa ere, gauzen untsa egitea, minan, hitz ez itz ere zinduzu, idakina eskoal, e, nore egan, joskerak ez dira bertinak, eta beste. Baina, e, bo, ba, hola, hola, hola egin dugu, eta ba, batzutan dudak direlarik, e, izaten zira autorearekin hor hori beti egin behar da ere, nahi baduzu itzulpen bat egitean, o, serioski egiteko tan, eta eh, izaut hori egin eh, dugula eta elgarrekin ados jarri, <laughs> uste dut. Eh? Ados, e, bazinuken azken hitz bat edo, gehitzeko? Ba, e, bo, kusgarri polita dela, berroi minutako gauza bat da, beraz, <laughs> jasan garria, eta zinez, uste dut, hain dako horren behatzeak, sorpresa bat, kerriko duela, eh? zergin eh, laitzeken hizkuntza hizkuntzekin, musikarekin, eh, mundu baten sortzea, eta gainera, eh, anuzo bezala itzupena gauza bat da, minan ikusgarri bat beste gauza bat da hori, Eta edo zinez, atsekin eta edertasun momentu polita izanen dela, ongi etorri deneri, berriten den zela. Arabeaz eta hori dazte honetan itzordua behaz, bihar atxaldeko sei ontan dela Bayonako Euskal Museoan. Hori da. Eta hori zein dira behaz, Jozhoi, Irakurle, eta musikari gisa, Pantsiz Bidart eta Alexis Terrain. Hola, eta ba, berek ere hitza hartuko dute, eh, nahi bazu, eta hitza denena izan emeitare, hola, ederki, uh -huh. minesker eh, aipamen horietaz.